Mag ons vanaand in hierdie oomblik kan wees waar u ons uit soveel verskillende plekke hier bymekaar gebring het, ehm um, ouers en kinders. Mense wat miskien vanaand vir die eerste keer hier is. En dankie vir die belewenis dat ons kan ervaar, Here, dat u ons elkeen ken en van ons elkeen weet en dat ons juis wanneer ons so is in ruimtes kan wees, Here, waar ons spontaan kan wees oor wat ons dink en wat ons voel dat ons oopgebreek voel, dat ons kom asem skep en ek wil dit bid vir elkeen vanaand, Here, met met wat ons ook al hier sit en wat in ons gedagtes is en hoe ons voel, Here, maak dinge in ons oop. Dinge wat voor ons gebeur wat ons nie kan sien nie. Moeilikheid wat ons moet hanteer en dinge waar ons gespanne is wat môre wag of oormôre wag en wat nie een van ons dink sommer net gaan verander nie. Here breek dit in ons oop om om dit te kan sien soos wat dit is. En gee ons die krag, Here, om om daarin te kan leef. Dankie dat ons weet, Here, daardeur u 'n klomp mense se lewens in hierdie week weer gaan raak en kan verander en anders kan maak. Amen. So, Hanu het vir my verduidelik die uh kwartaaltema is open. En ons gaan vanaand ook weer iets daaroor doen. Open beteken om toe te laat dat die Here jou gedagtes en denke oopmaak om die goed wat nou voor jou gebeur of jy by die skool is of by die werk is of waar ook al sodat jy dit anders kan sien. So open. Here maak ons harte, gedagtes, gevoelens en emosie oop. Ons koppe oop. Dis amper soos hierdie teken om dit te kan sien. En vanaand gaan ons spesifiek daaroor praat oor Here maak ons koppe oop vir wat die volgende gaan beteken en dit is ons tema vanaand. Wat beteken dit dat ek deur die Here geseën is? Here kom maak my kop oop om te verstaan wat beteken die belofte dat U vir my sê U seën my. In die Engels sê dit so mooi I've been blessed by God. What does it mean to be blessed by God? So ek wil eers gou-gou vir jou 'n vraag vra wat ek mee gaan begin en eindig. Soos wat jy vanaand hier sit, né? Nee, Daar's drie moontlike antwoorde. Voel jy dat jy op hierdie oomblik in jou lewe deur God geseën word? Die antwoord kan wees ja of nee of ek weet nie. So ek wil hê jy moet gou vir jou uitmaak. Wat is jou antwoord? As jou antwoord ja is, As jy sê jy's ek word geseën deur God, dink net gou by jouself, hoekom is dit? Op grond waarvan is dit dat jy dink of vir die aanvoeling het ek word geseën? En dan die tweede ene, as jy sê nee, ek dink nie so nie. Hoekom dink jy nie so nie? Wat moet nog met jou gebeur? Wat dink jy moet met jou gebeur dat jy vanaand kan sê ek word geseën uh, deur die Here, deur die Here? En ons gaan vanaand oor wat hoe werk hierdie ding van die belofte. God beloof om my te seën in my lewe. En die ding wat ek agterkom julle, dis ek ook gevra het, hoe is 2020? Ek het tot hierdie radikale insig gekom. 2020, nê, nee, gaan presies soos 2019 wees. En soos 2018. Daar gebeur wonderlike goed, maar ons lewens is nie dat een jaar beter is as 'n ander jaar nie. Ons dink baie keer so, maar elke jaar is eintlik ongelooflik, maar die ding in ons koppe, ons dink altyd altyd aan ons hede as soos 'n stepping stone nê, nee. iets na iewers toe, want eendag wag daar iets groter op my. En ons dink baie keer so oor God se seën. Miskien sit jy vanaand hier en sê ja, ek is geseën, maar wie hulle eendag as ek net uit skool uit kan kom, as ek net 'n student is. En die studente sê as ek net hierdie studies kan klaarmaak, kan begin werk. En die mense wat werk sê as ek net op 'n plek kan kom waar ek sekuriteit ek kan aftree. En dan as jy afgetree dan wens jy kan alles weer oor hê. Hoe ek gaan vra vir jou paal. Ons dink altyd seën lê in die toekoms en dan vergeet ons van die hede. Ehm um, en dis ons groot probleem. Ons kom nooit op 'n plek uit in die lewe dat jy kan sê, "Jesus, nou is ek gelukkig nie." Of baie keer nou is ek geseën nie. En ons gaan vanaand Abraham se verhaal lees. Ken julle vir Abraham? Abraham, hè? Julle ken hom. As hy begin in die Bybel Genesis 12. So, blaai vir my na Genesis 12 toe. Ons gaan Abraham se storie lees. En wat kan ons leer van Abraham? Wat sê Abraham oor God se seun? Genesis 12 En dis eintlik amazing, julle. Die stukkie wat ek vir julle nou gaan lees is so amper 4000 jaar oud. <laughs> Ek het al so daaraan gedink. 2020, my aarde 4000 jaar terug, het die mense net soos ons, hulle het maar net soos ons gedink. Okay, hulle het nou nie 'n klomp karre en goede gehad nie, maar hulle was eintlik dieselfde, maar onthou net gou-gou as ons hierdie verhale lees, was die bedoeling nie om vir ons lekker geskiedenis net te vertel nie. Die bedoeling van hierdie stories was om met ons te praat omdat Abraham dinge in sy die skrywer vertel dinge in Abraham se lewe en dieselfde goed gebeur met ons. So, die storie gaan oor die belofte van God se seun en ek lees vir julle Genesis 12 vers 1. Die Here het vir Abraham gesê: "Trek uit jou land uit, weg van die mense en jou familie af na die land wat ek jou sal aanwys." En hulle daai land, weet julle wat het hulle daai land genoem? Hulle het dit later jare later die beloofde land genoem. Interessant, staan nou nie, maar dit was die beloofde land. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seun en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seun wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En dan in jou sal, hoor nou net hier, sal al die volke van die aarde geseën wees. En Abraham het weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 toe hy uit Haran uh weggetrek het. Nou, help gou-gou vir my. Hoe dink julle lyk like mense wie se lewens geseën is? Dink gou vir 'n oomblik. So hoe lyk like 'n perfekte voorbeeld van iemand wat gebless is deur die Here? Ek hoor dikwels mense die volgende sê: "Dit is mense wat jy kan agterkom. Hulle het op 'n plek op hulle lewe uitgekom waar hulle uh gebless is deur sukses. Daai persoon is suksesvol. Hy het daar gekom want hy's gebless deur die Here of rykdom of ek is gebless of uh, geseën met 'n uh, gesondheid of omdat hulle gewild is of hulle is gebless want hierdie mense het net minder probleme as ek. Hoe meer blessings jy het, nê, nee, hoe minder probleme het jy. En Abraham het presies so gedink. Hy sê dit is wat dit beteken om deur die Here geseën te word. En toe het iets verander in sy lewe en ek wil gou-gou sy lewe met julle deurhardloop. Want aan die einde van sy lewe het hy gekom en gesê, "Ha, dis nie soos dit werk nie." So ons gaan gou-gou saam met Abraham reis. En ek wil hê julle moet gou-gou daar op die skerm kyk hier agter. Ek wil gou-gou 'n kaart wys van Abraham waar hy oral getrek het. Hy het getrek op 'n paar plekke. Hy het by Ir van die Galdeërs gekom. Hy eerste daaronder. En toe het hy getrek na deur Babylon na Haran toe, heel bo. So Ir in die Galdeers is nou waar Irak is en opgetrek na Haran toe, daar het hy vir 'n lang tyd gebly en dit is in Turkye, ag in Turkye, syde van Turkye. Toe het hy afgetrek na waar jy sien Damaskus, Sechem en Hebron. Sien jy Hebron? Dit is vandag wat ons Israel noem en dit is wat hulle Kanaan genoem het en dit was bekend as die beloofde land. En kan julle sien hy het nog verder getrek. Hy's Egipte toe. En julle weet hoekom is hy Egipte toe? Omdat daar hongersnood was. Ons lees van 'n ander persoon ook, né? Ehm um, Jakob hulle, hy het vir sy kinders gestuur en Josef is Egipte toe. Hy het Egipte toe getrek en hy teruggekom Hebron toe en in Hebron is hy op die einde dood. Maar die interessante ding van daai kaart is, ehm um, kan julle sien hy loop so met 'n boog? Jy's like dit man. Hoekom kan jy nie sommer van Irraf net sommer deur gaan Egipte toe nie? Die rede is daar is 'n henkse woestyn daar. So almal het om hierdie gedeelte getrek en hierdie gedeelte het hulle the fertile crescent genoem, die uh, eh, vrugbare reënboog. En langs hierdie roete het almal getrek wat gesoek het na nuwe inkomste, nuwe geleenthede, werke, onderhandelings. So dit was die roete. As jy op jou lewe na betekenis gesoek het, As jy relevant wou gewees het, soos wat hier staan, dan moes jy iets van jou lewe maak en dan het jy getrek op hierdie roetes. En Abraham se reis het by die Ur van Galdeërs begin en ek gaan vir julle 'n storie vertel wat nie in die Bybel staan nie, maar interessant in die Joodse tradisie staan van Abraham se pa. Weet julle wie was sy pa? Die man se naam was Terah. En weet julle wat was Terah se beroep? Hy het 'n winkeltjie gehad en het afgode verkoop. So daar's 'n baie ou tradisie wat die storie vertel van Abraham wat in sy pa se winkel moet werk waar hulle afgode verkoop. En hy geïrriteerd is oor hierdie goed wat hy verkoop. En toe het hy eendag 'n uh, eh, toets vir sy pa gedoen. Hy het ehm um, al die beeldjies stikkend gegooi en toe 'n sweep in die hand van die grootste idol gesit. En toe sy pa terugkom toe sê wat maar het hier gebeur? Toe sê hy sal nie glo nie. Hierdie hierdie uh, groot idol nê, nee, die afgod, het die ander met die sweep stikkend geslaan. Toe sê sy pa, kan nie wees nie want hulle is net afgode, hulle is van hout gemaak. Toe sê hy presies. Presies. So ek weet nie wat gebeur het nie, maar Tera moes sy shop toemaak. Abraham en toe het hulle getrek. En Tera het gesê ek wil Kanaan toe gaan, ek wil na die beloofde land toe gaan, maar hy het nooit daar uitgekom nie. Hulle het by Haran uitgekom. En in Haran het Abraham 'n uh, eh, 'n lang tyd van sy lewe het hy spandeer. En toe op die ouderdom van 75, nê, nee, Hoe oud is jou oupa en ouma? Net dink gou. Op 75, okay, hulle het 'n bietjie ouer geword daai dae, nê. Nee. Miskien was hulle jare korter, ek weet nie wat nie, maar hulle het ander goed gedrink. Ehm, um, maar op 75 kry hy hierdie roeping. En die prentjie wat jy daar sien is by Haran geneem. Hy het gekyk op die vlaktes en roep, "Wat is roeping?" God het met hom gepraat op 'n manier en hom gesê, "Abraham, ek het 'n plan vir jou." Vandat jy klein was en jou pa se afgodsbeeldjies begin <laughs> stukken slaan het, jy het 'n ding, jy's 'n interessante persoon. Maar ek het 'n plan vir jou 75. Ek gaan jou wat ek nou wil hê, Abraham, jy moet nou gaan en jou goed vat weg van jou familie. Jy moet jou besittings agterlos, dit wat jy kan saamvat, vat saam en trek weg. En ek gaan vir jou drie goed doen. Ek gaan vir jou ongeloof, ek gaan jou seën. Hy kry 'n belofte van seën. Ek gaan jou seën met soveel grond dat jy nie kan glo nie. En ek gaan jou seën met soveel kinders en kleinkinders en nageslag soos die sterre van die hemel. En die derde ding is ek gaan jou 'n man van betekenis maak. Deur jou sal al die volke van die nasies geseën geseën word. So okay, as God na jou toe kom en hy maak daai belofte vir jou, wat sal jy sê? Ja, yes, dit klink goed. So dis wat Abraham gesien het. Wat dink Abraham in sy kop? Ek dink die volgende skuifie. Ek dink hy dink, luisterie. OK, hier's 'n lekker plek. Dit's 'n bietjie droog. Maar hierdie Here sê hy gaan nou vir my na die Promised Land toe vat. En hy gaan my seën met familie, geld, sukses, al hierdie goed. Pak die goed en trek. Kan ek gou vir julle 'n foto van die beloofde land wys? OK, volgende ene. Daar's hy. Dis dit is promised land. Vir 100 jaar het Abraham in die omgewing gebly. Hy was 75 toe hy getrek het. Vir die volgende 100 jaar van sy lewe was dit die beloofde land. Ehm um, sou jy die vorige skyfie verkies het of een voor dit, nê? Nee. Skielik lyk Haran net na 'n beter plek. En vir 100 jaar van sy lewe het hy moeilikheid Hy het moeilikheid, hy het net hier aangekom. Dit is so naby Sodom en Gomorra. Hy het net hier aangekom. Toe's daar rusie. Het julle rusies in julle familie? Hè, rusie. Daar's rusie oor oor vee en diere met sy en hy en Lot se paai skei. Daar's moeilikheid in die familie. En net daarna kom daar 'n geweldige groot droogte. En daar's nie kos nie en hy moet al sy goed oppak en nou moet hy vlug van hier af en hy's vir 'n tydjie gou Egipte toe en terwyl hy Egipte kom, toe jok hy, toe jok Abraham oor sy vrou. Sy was 'n baie mooi vrou gewees. En toe sê hy dis sy suster. En toe wil die farao met haar trou. En nou kom hy dit agter en sê maar jy het gejok oor haar. Want hoekom? Abraham wil hierdie belofte aan die gang kry. En daarna het nog 'n klomp goed gebeur. Op 99 Ehm um, daar's so 'n mooi stukkie in Genesis 18. Op 99 toe kom die Here en sê vir hom: "Onthou jy wat ek vir jou gesê het? Ek gaan jou nageslag soos die sterre van die hemel maak." Maar die probleem is hy's 99 jaar oud net nog zultskinders. En daar's so 'n mooi stukkie in Genesis 18 wat hy sê: "Here, maar ek is 99, ek is nog wel rad, maar kyk my vrou Sara, sy's 90. <laughs> sy lyk nie te goed nie." wat is die kanse? En Sara sit en sy luister en sy hoor. Sy gaan swanger raak op 90. En wat doen sy? Sy begin lag, nê. Nee, sy dink, "My liewe land, wie wil 'n kind hê op 90? Het julle dalk ouma oumas van 90?" OK. So, daai ding het jy en toe op 'n 100 wrintie waartoe word 'n kind vir hom gebore. Die kind se naam is Isak. Maar die storie loop ook nie lekker nie, want Isak se kinders het moeilikheid gemaak. So Abraham se kleinkinders, daar was 'n ouetjie en sy naam was Jakob. En hy was 'n klein boggertjie gewees, nê. Hy het allerlei moeilikheid aangevang waar hy kan kry. Hy het selfs toe hy gebore was, het hy moeilikheid aangejaag, want die Bybel sê toe hy gebore is, so uh Jakob beteken hakskeen hakskeen grypertjie. Want toe hy gebore is, toe was hy tweede. Esau was en toe toe gryp hy sy broer se hakskeen, want die eerste een wat gebore word kry al die geld, nê. Nee. So van die geboorte af wou hy vir sy boetie verbygaan. En hy het so 'n klomp nonsens in sy lewe aangejaag dat jy dit nie sal kan glo nie. En oupa skud net sy kop. Hy sê net my liewe land, julle Vader, wat gaan nie aan? Vir 100 jaar moet ek hier leef. Abraham het gesterf op die ouderdom van 175. 100 jaar het hy eintlik gesukkel. Toe hy gesterf het, het hy net een legitieme kind gehad. Isak. Wat was die belofte nou weer geweest? Ek gaan jou soos die sterre van die hemel jou kinders maak. En wat was die belofte oor land? Ek gaan vir jou hoeveel land gee en wie hulle watter grond het hy besit? Net die volgende stukkie grond wat jy gaan sien. Die enigste grond wat hy besit het, hulle toegebou is sy graf. Hy het geen grond besit nie. Al grond was die stukkie graf waar hy begrawe is en Sara begrawe sy vrou En ons weet Josef is interessant. Josef is ook later daar begrawe. So onthou waar die storie begin het van God se seun. En Abraham het gesterf en hy het gesê I'm blessed by the Lord. Ek is geseën deur God. En ons kan dit nie verstaan nie. Want hy het tog nie gekry waarvoor hy gevra het nie. So wat het die Here gedoen? Die Here het Abraham se kop oopgemaak om te sien dat hierdie 100 jaar se lewe 'n blessing is. En dis waar ek vanaand by jou en my wil uitkom. Want ons lewens loop nie anders nie. Ek kan nie aan een van ons dink wat vanaand ek het gevra 2020 hoe's dit? Het jy drome en planne? Almal van ons. Nie een van ons wil net hier bly nie. Ons wil relevant wees. Ons wil relevante lewens leef. En ons kyk na hierdie lewe en sê ek hoop ek kom eendag iewers in my lewe uit. Ek hoop ek kom by die seën uit. En almal van ons sit met dieselfde probleem. Uh Rudy het gesê toe hulle so in die worship is om te sê dit klink soos 'n klise, maar ons almal het issues en ons het. Almal van ons sukkel met hierdie een ding. Daar kom moeilikheid oor ons pad en ons kan dit nie verstaan nie. En daar kom probleme en foute en kompleksiteite en ons verstaan nie wat wat het dit met God se seën te doen nie. Ek voel nie geseën nie. So vanaand se verhaal wil kom in jou kop oopmaak om te kan ontdek jy dat jy's nie geseën om eendag op 'n plek te kan kom nie, om eendag ryk te kan wees nie, om iemand van betekenis te wees nie. Jy word nie net geseën omdat jy vanaand drome droom van waar jy eendag moet uitkom nie en dat jy gespanne is nie. Jy word geseën omdat jy hier is. Seën beteken dat die Here die pad met jou gaan stap. In al die dinge wat hulle gebeur het, was God by Abraham, Isak en Jakob. sien hoe die Here deel is nou van jou lewe. Van dit het met die seën te doen en dit het te doen met een ding met roeping. So as ek vanaand vir jou sê is geseën deur die Here, wil ek vir jou sê is geroep deur die Here. Wat wat beteken dit daarmee? Roeping is die gut gevoel dat God in my lewe besig is. En seën, né, is nie iewers om enig by 'n plek uit te kan kom nie, maar seën is om daai roeping kans te gee. Gegee dit kans in jou lewe. As jy van iets hou, as jy van iets belangstel, as daar iets is wat klop in jou lewe, doen dit. Doen dit goed. Laat dit jou by 'n volgende stap uitbring. Nie een van ons is dieselfde nie. Die Here het jou vir iets geroep. En al maniere hoe jy gaan uitvind hoe dit gaan gebeur is om jou lewe te kan leef. En dan terwyl jy dit doen, pas op vir twee goed. Moenie dink dat God sy seun van jou weggevat het as jy deur moeilikheid of probleme moet gaan nie. Moenie dink as jy in die skool sit en jy's angstig oor dinge in jou lewe nie dat jy nie geseën is nie. Almal van ons gaan daardeur. Moenie as al sleg goed met jou gebeur het dink die Here het sy seun van jou weggeneem omdat jy foute gemaak het nie. Abraham het baie foute gemaak. Isak het foute gemaak. Jakob het die meeste van hulle almal gemaak. En die Here het gesê ek ek sal julle seën. Daar's daai mooi storie hele van Jakob dat hy eendag 'n ontmoeting van die engel gehad het en aan die engel vasgehou het en gesê het ek gaan jou nie los voordat jy my nie seën nie. Hy het aan hom vasgehou en gesê seën my, seën my, seën my. En dis ons, ons soek dit. So moenie toelaat dat jou moeilikheid eintlik wat jy moet doen sê ek verwelkom moeilikheid. Want enige moeilikheid wat oor my pad kom is 'n nuwe geleentheid en dan die laaste ene. En ek dink ons sukkel daarmee. God se seën het nog nooit oor onsself gegaan nie. En ek dink julle dis ons grootste moeilikheid is dat ons dit maak oor my en God, me and myself en dat seën net gaan oor my paadjie. Here, sê vir my wat is my paadjie? Seën beteken dat die Here jou wil gebruik omdat hy vir iemand anders tot 'n seën wil wees en omdat die Here ander mense in jou lewe gebruik wat vir jou tot 'n seën is. So maak jou kop oop. Laat God jou kop oopmaak waar jy nou is. sien dat hy jou roep. Dat hy met jou praat. Dat hy vir jou dinge sê. Moenie dat moeilikheid in jou pad kom nie. Moenie dat moeilikheid dit ooit in jou wegvat dat jy spesiale vermoëns of gawes het nie. En derdens onthou, dit gaan nie net oor jou nie. Dit gaan ook oor ander. En ek wil hê julle moet julle oë sluit. Ehm um, ek wil vir ons 'n gebed doen. En terwyl ons 'n gebed doen, gaan ons in ons slotlied ook net ingaan. So kom ons bid saam. Rodie, julle kan maar so lank vorentoe kom. Kom ons bid saam. Here, maak ons denke en ons gedagtes en ons ervarings oor vir waar ons nou is. Vir waar ek nou is, Here. My grootste vrese, verwagtinge, drome. Help my, Here, om U te kan vind. Help my om U te kan sien. Om te kan verstaan waar U in my lewe is. Here help my om my plek te vind. Here, ek bid vir almal wat met moeilikheid sit, groot moeilikheid. Help ons verstaan dat ons enige moeilikheid kan oorkom. Help ons verstaan, Here, dat ons dit kan oopbreek en kan verander waar ons vra, Here, vergewe my en waar ons help om ander mense te vergewe. Here bring my by mense uit om hulle te kan vergewe en om hulle tot seën te wees moet my nie terughou nie, Here, dat dat ek niks wil sê nie. Help my om daarop te reageer. En dankie, Here, dat my lewe deel kan wees van hierdie avontuur van lewe tot die dag wat ek sterf. Om nooit iewers op 'n plek netwendig te kom nie. Om 'n vreemdeling in hierdie wêreld te wees, maar so tuis en 'n gevoel dat my lewe iets beteken het.